أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم فقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي وصلي وآل وبارك وسلم عدد كل ما لك ضعيفا بسیار گرامی در بیست و هفتم رمضان ادامه صحبت هایی که مقدمش با یک جزی از مقصدش عرض شد به ادامه اون صحبت ها که در این دنیا هر انسانی از حضرت آدم علیه السلام گرفته تا امروز و به تعبیر دیگر از زمان حضرت نو علیه السلام الى یومنا هذا همه انسانها به خود معتقد ذات الله بودن معتقد خالقیت و مالکیت الله بودن معتقد به رازقیت الله هم لذا هیچ نزاعی در این بود با انبیاء علیه السلام نداشتند نزاع بزرگی که انسانها در طول تاریخ با انبیاء علیه السلام داشتند در بود الوهیت و عبادت هست و یک سری کارهای کوچه کوچک که دنیا را کم فکر می کردن که غیر خدا اداره می دوستان خدا محبوبان خدا مقربان الهی اونها هم می توانند در امور کائنات ما فوق الاسباب مثل خدا یک سری تصرفاتی داشته باشند در اعطای عزت و ذلت در اعطای خیر و برکت بتا انسان بودن که برکات و خیرات را از غیر خدای کریم تصور می کردن و اون تعظیمات و اعمالی که به خدای لایزال اختصاص داشت برای غیر خدا هم انجام می دادن و چنان قیاس می کردن با هم که اگر بادشاه مملکت او اختیارات کلی مملکت را دارد در هر خطه و در هر زمینه یا در هر گوشه از جهان کسانی هم هستند که یک سری اختیاراتی را هم دارند خدا به اینها این اختیارات را تفیز کرده خدا به اینها حواله کرده در صحت و سلامتی و موت و حیات آنها غیر خدا را هم فکر می کردن که یک سری اختیاراتی دارد و حتی که انبیاء و السلام را به اون غیر الله هم تهدید می کردن می گفتن اینها شما را آسیب می رسانند حتی که به خود پیغمبر علیه السلام را تهدید می کردن و یخذفونک بالذین من دونه از غیر خداها هم پیغمبر را می ترفانیدن تخفیف و تهدیدش می کردن و می گفتن اینها شما را ضرر میرسانند بر شما ضربه وارد میکنند اینها میتوانند در صحت و سلامتی شما نقشی داشته باشند الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان اون عقاید اهل باطل را اهل شرک را هم ذکر کرده از در قرآن عظیم الشان و یخذفونک بالذین من دونه پیغمبر علیه السلام را هم تحبیب می کردن الله سبحانه و تعالی فرمود علیس الله بکافن عبده مگر خدا بندهش را نمیتونه که کفایت کنه بله الله سبحانه و تعالی کفایت کننده به هر حال اختلاف عظیمی که بین انبیاء علیه السلام بود و بین امم گذشته و امم زمان انبیا علیه السلام او در مسئله الوهیت و عبادت عبادت را انبیاء علیه السلام حق اختصاصی الله سبحانه و تعالی می دانستن و می گفتن عبادت به خدا اختصاص دارد اینها عبادت را نمی همانطوری که امروز همه ما میگیم عبادت پرستش عربی عبادت و فارسی پرستش حق خدا را همه میگن کسی که بگه عبادت و پرستش حق غیر خدا لیکن عبادت چیه به خدای عزوجل اختصاص دارد این مسئله جای بحث است که هیچ احدی آنطوری که انبیاء علیه السلام و خدای عزوجل این مسئله را توضیح داده است تشریح کرده نتونستن من عرض کردم در اون شب بیست و هفتم که عبادت من در ضمن سیرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم این مسئله را توضیح دادم حالا امشب به عنوان دیگر عبادت حق خدا دا چیر عبادت این بسیار جای سآله همه میگن عبادت حق خدا دا لیکن در توضیح و تشریح اختلاف رای پیش میکنن انبیاء رحمت صلی اللہ و یک نظری داشتن که قرآن عظیم و سیرت انبیاء را و نظر انبیاء را در قرآن عظیم و در حد تفصیل تشریح کرده و برای این مسئله یک سری دلائل های عظیمی را ارائه کرده از دلائل عقل که عقل اونها را میپذیرد الله سبحانه و تعالی بیان کرده دلائل نقل نقل از انبیاء نقل از اولیاء نقل از علما نقل از کتب گذشته نقل حتی از پرنده ها نقل از جنه ها الله سبحانه و تعالی برای اثبات این مسئله که عبادت حق خدا هست و به خدا اختصاص دارد دلائل بیشمار قرآن عظیم و شان ارائه داده عبادت من شب گفتم دعا که سیرت پیغمبر را در این بود بیان کردم عبادت است و مغز عبادت در روایت آمده دعا هو العباده دعا مخ العباده امشب در بود دیگر صحبت می کنیم که یک سری انسان ها به این مرض مبتلا هستن و تشریف هم نمی خدا همه ما را نجات می یک عبادتی سروران گرامی در تمام کره خاکی اختصاص به یک مکان دارد دیگه در تمام کره خاکی به این بزرگی اون عبادت مشروعیت ندارد حالا غیر از علماء اگر کسی گفت این چه عبادت ہے کہ در تمام کره خاکی ان عبادت خدا میں درخت میں خوانی شرائط ان عبادت کا انجام نہیں گرے درد کے کھانا میں تھوڑے پاتی اگر ان عبادت را در هیچ جای شما نمیتوانید انجام جیت و در هیچ جای خدا اون عبادت را مشروع نکرده اون ان عبادت سربراہ تواف امروز مفت و مجانی مردم کبرها را تواف می کنند و در زمان بسیار نزدیک در این دیار لنگرها را هم تواف می کردند لنگر ملک شهکو بی بی دوست این تواف یک عبادت ویژه هست الله سبحانه و تعالی دستور آن را دوروبر خانه کعبه بیت عتیق داده است ولیتوقو ولیتوقو بالبیت العتیق